Martxoak hogeita sei gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duze eh, berriozar irratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi zortzikoko biribilgunean irauli da kargaz beteriko kamioia. Gaur goizean goiz irauli da paperezko bobinaz kargaturiko kamioia kargak birak eta behin gainditutakoan zehazki iraulitako kamioiak berriozarko irteera puntua blokeaturik utzi du. Gauza Tarakonela berriozarko udaltzaingoa trafikoa bideratzeko lanetan aritu da, baita foru zaingoa biribilgunearen inguru urbilean jakin izan dugunez, papereko ba, bobina bat lurrazpiko pasabidean erori da metro batzuk errepidetik higitu, ostean zorionek ez dira min pertsonalik suertatu istripuan. Espartzetako hilobearen prospekzioa egiteko eta gorpuak lurpetik ateratzeko ez oiko kreditua onartua izan da martxoko oiko bilkuran. Hori Xabi aurre kontuaren aldak eta onartua izan daudal batzan espartzetako hilobian gudazilea azkerozik aurkitzen diren bost gorpuak errekuperatzeko. Onarpenak onarpen azken momentuan aurkezturiko mozio biak ere onartuak izan ziren lehena berriozarko lokaletan nautisten dako piktogramen instalazio eskara luzatzen zuena guztiek bat onartua izan zen eta bigarrena burutik beste egin berri duen krisiak jotako emakumea oinarri harturiek egungo egoera salatzen zuena puntuka bozkatu bazen ere azkenik gehiengoak babestu zuen. Aixi pasiboaz diartuteko itzaldia gaur ostegunarekin. Mendialdea Institutoko Guraso Elkarteak antolaturiko itzaldi honetan gizarte zerbitzuetako izitzaile bat eta berrizarko gazteria planan diarduen beste bat arituko dira izalari gisa. Hauek bajeretan murgilduriko gazte naixi hartuko dute mintzagai eta beren ikuspuntu teknikoa luzatuko dute. Itzaldia gaur ratxaldeko seietan kulturgunean eginen da. Eguraldi azmintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua oso odeitzu edo estalia egongo dela dio gaurko iragarpenak hondorioz xabi euria egingo du batez zerea txaldean. goizaldean ego mendebaldeko aize ebiliko da, azkenik ipar mendebaldekoak gaindituko dela temperaturei da okionean gaur gutxi edo nahikoa egoko dira. Eta abuzten da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen urduetan berriozari irratiaren sintonian FM-ko eun puntu zortzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten. Música